Kirol eman kizunean hainitz gauza ipatzeko eta pilotarekin hasiko gira eskuskan. Amaturen eh, final sortzierenen eh, emaitzak trinketian lehen mailan Ipar Euskal Herriko ligako xabelketak eh, ari zen eta ari da beti haintzina. buruzburukako finala sortzierenen emaitzak bera, zerbe bone beltsek irabazi, berrogoi ogoita amairu, Pierrez Dukazuren kontra, Silven Dufurek berrogoi, Iban Antxordokik ogoita lau, Mikael Mazondek berrogoi, Bixente Lagaldek ogoita sei, Marko Berasategik berrogoi, Jon Karikartek ogoita emezortzi, David Etxetok berrogoi, Kristof Zigarroak ogoita amasei, Bixente Zubiatek berrogoi, Xabi Alkazenak oita bost, Jon berrogoi, Alen Egiabeerek ogoita bat, eta bainat maitiak ere. Irabazi, Pantxo Belentziari eh, berrogoi, ogoita amabi, eta priseski, bainat maitia juntatu du olatz eh, idoatek, partida gogorra zela erreiten zaukun azpandarrak. Bai, gogorra eta... Azkenan, txargida astapen hori izaila izan dena, Pantsok uh, eh, ongi taulatzen zuen, baliatzen zuen taula eta gibelera emaiteko pilota, eta ni gilarazteko. Beraz, hor, eh, izan dira, uh, ba, kinze gogorrak, gero abanteida tipi bat hartu du hor partia ez ditutan. Eta bona, uh, eta entzatu nahi zatxikitzaik, uste nuen bera ere akitzen zela Eta azkenean, eh, bukaeran zirota da aldatu du, taktu du fiskat eh, biltiagoko bat, eta horrekin, eh, ala, enetako banteila haundiagoa zen, eta horretan, eh, horretan joan dut zarki da. Oitamak berdin, berroi oitamala ustut, oitamabi? bi? Bai, berroi oitamabi, bi, hor, partida erditzutan horreta bost, horreta marrarte berdin ginen, eta ara egia da, hor, bat pilota bat, komeni gehiago, eta horrekin fiskat diferentzi gehiago indut, ala, saketik, eta ara, osea, itxak zira itzugidan alde, hau be. Menturaz fisikoan ere, eginda, bainat? Ba, ja ba, gero, aixo, harin aizela ere, uh, azpitik eta, eta behar ba, akitua izanik ere, ara, pilota, pilota gelitu ike, ara, entzatzen nintzen eta hor, hor, du hor, jokoa. Bo, final final sortzirenak ziren, beraz, oai final ordenetan, bainat, eh, zuk ere izan duzu uh, xapelketa astapen zail bat, emeki emeki goitia izira? Bai, egia da, or, maila, le lehen le maila hortan badela, maila eta prestatu izan behar dela astapenetik, egia da, urten, bon, prestakuntza ez egina, baina nara, partidaz partida behiz joko aldu zaut, eta, bon, joztatzen izbeti, eta ikusten dut ere eskutan eta gerozta ubeti hartzen dut dala, eta ara, hobe, plazera hartzen dut eh, gerozta, gehiotara, ez plazera atxik dezala. El bururi markatu zu, uh, eh, auktengo buruz burukako indako? Ez, egia ekan, uh, eh, el bururik ez nola bate emana, auktengo buruz burukako, uh, eh, ala, bestenaz, prestatuko nintzen Baina, ara, beti hor delaik eh, nahi da irabazi, eta ala, oktako lotuko nahi, eta ara, eta entzatu ere, plaze beti hori baita eh, lehen helburua. Zenta Pantxo Valentzia, etzen nola nahiko, ala ere, multxotako partida apoietak eginak zituen, ustut bat baizik etzola galdu? Bai, Pantxo jokalaria da, eta gainera aire, aire ona du, airetik eh, kentzen du pilota bizizion eta horretan, horretan zeila da, ara, nahi, da, nahi dela gaina hartu eh, bere airea untsa baliatzen eta zaitasunen emaiten, eta gau jere bizit untsat zuen ezker. Eta horretako beharrik uh, eh, bukara horretan biskatak zu dela, eta airea, airea biskat erdia, erdia nahuzen gehiokidota eta horretan baliatzen duen ere. Beniat, maitia, sailkatu dela beraz azpandaga finala laurden entzat, beste maitzak eman ditugu, sailkatu dira ere beraz Erdebone Belts, Silven Dufour, Mikel Mazond, Marko Berasategi, Davide Txeto, Bixente Zubiat, beniat maitia egan eta Joni Turbe sortzi horietarik batek eramanen du, Euskal Herriko Xapela lehen mailan. Eta bigarren mailako emaitzak finala amaseerenak ziren, Eh, Xabi Urrutik irabazi opor eh, egin baitu parekoak, uh, eh, Frantxoa edo Pantxoa Lafitek irabazi berrogoi amabi, Erve Elisiriren kontra, Errik Etxegaraiek berrogoi amasei Olivier Arrotzareneri irabazi, Simun Oksarangok berrogoi Maxime Txeberrik oita bederatzi, Frank Elgartek berrogoi David Olaizolako italau, Irisarriko David Samalbidek irabazi berroi bederatzi Gilles Lafiti Gabi Ibarburuk berrogoi, Daniel Jauregik amabi, Einaute Txeberriak berrogoi, Bixente Bideondok oita hiru, Andoni Mendik berrogoi, Joan Egia Behereko goita amar, Frank Berreteretsek berrogoi, Grazien Kaminoko goita amazazpi, Beinatiri barrenek berrogoi, Andoni Irigoienek oita sei, Florian Mendiburuk berrogoi, Diego Suertegaraiek bi, Kristof Managietek eh, berrogoi, Guillaume Tamburrenek ogoita amairu, Aiande Etxekoparek irabaziere berrogoi amairu, amaiur jauregiren kontra, Xabi Bereterbidek eh, behogoi, Niang Malik Niangek eh, ogoita sei eta Kristof Elizaldek behogoi. Peio askonak amabi, gero pasatuko gira ezkerparetarat, eskuskan beti, profesionaletan, Olaizola untoriak eh, ogoita bi eskordia merinok amasei, irri barriak izustak ogoita bi hartola eta bi partida badira tolosan gaur eta bihar, egun urrutiko etxoa imaz elezkano zabaleta, Eta bihar bengoetxe larunbe altuna Merino lehena, Merinok barriola ordezkatzen duelaik. Futbolan, CFB mailan, jakin angeluko jenetak irabazi iru bat marbanden kontra eta baionak galdu duela angulemen iru 0 angelu iru garen eta baiona ameka garren. Gero beste maitzetan futbolan, akitaniako ligan regional bat mailan, miagitzak bi, estuerrek bi, eta regional bi mailan, oai, eh, Baionako betaldeak irabazi zente milioni, lau zero bokalek galdudu berezelaian utxetabat bulazaken kontra. Departamendu mailetako emaitzak eh, baditut erraiteko departamendu bat mailan eh, miagitzek irabazidula baionako kroaze eh, taldearen kontra, betaldearen kontra bat eta huts, eta endaiak derbia eramandu iriburun, huts eta bat. Gero arbonak irabazibi eta bat eh, berrengzen kontra, eta bukalek galdu, elan bukalek, sainte Sente Suzanen bat eta huts. Beste maitzetan departamentu Euskal hiru mailana azparneko betaldeak galdu hiru lau tagon zebinaken kontra doni baneluitzuneko ze taldeak irabazi pontaken uh, utxeta bat eta ustaritzeko betaldeak irabazi sei bat burbakiren kontra. Beste multsuan bidasunek irabazi kastetizen bat eta bi eta departamenta. Total lau mailan ziburuk eh, irabazi eigolongen kontra, iru zero, eta orzaizek ere irabazi, e, eh, iru eh, zero eta berrizgiteko regional bi mailarat, E, Dunibaneko harin luizienek irabazi lau zero ajenen kontra eta baionako kruazeko lehen taldeak ez du bernik eta baizik egina alizan bere zelaian bat eta bat kokruz oilar gurriak eh? izeneko beraz taldean edo taldearen kontra Ala beraz futbolari eh, doazkion eh, emaitzak eh, zoin genituen eta pasatuko gira istantean errukbira. Errukbian badira bai gauzak aipatzeko horrezko mailan kanbok irabazi derbia emeretzi amazazpi senpereri Eta bardozek galua bazen oita bat amasei bardozelean, senpere bigarren kanbo bigarren exeko ere bai. Promozion honor delakoan urruina nagusitu zodu dena baien, oita bat behoita sortzi, eta bidartek galu du, aire zeire berezelaian, bost ogoita bost tartazen kontra urruina irugarren, eta bidarte laugarren, bi oska apalago bigarren mailarat pasatzen gira, lehen mailan ez baita talderik. E, Uztaritze jatsuk, Galdu pomarezen zen, oita iru amalau, ziburuk ere galdu eh, landu zean rugby kluben kontra, beho goita bosto goita bat, ustaritze jatsu bigarren, eta ziburu seigarren selka penian. garen eta laugarren mailetan, multso berian ari dira dena, kaskainek batez irabazidu mendikotari amasei amabost, xarak ere aire zaire irabazina jozen kontra, beho bost amabost, mendikotaleen, bigarren ekseko askaine, eta jangoitze zanari aste buruntan, eta jangoitze laugarren, Dugu shaika peñane eta eh, eh, beti Artu itzordu horiek topa malauean emberitzigarren eguna larun batean, bai honan, aviron paue, jandu jezelaian, seiak eterritan, zuzenean euskali jatietan izanen da partida, prodebi mailan ogoita irugarren eguna jokatuko da, eta ostiralian beok burguen rezebituko du agilean, selkapinan, miarritze, bosgarren dugu esku balonian bururatzeko, ezarras bururatzeko, beste kirol batzu beharko baititugu aipatu, jakin nazional bat mailan enesketan baionak galdu duela nizan ogoita ameka ogoita zazpi, amak garen dira selkapenian. Nazional bi mailan angilu miagitzek irabazi behogoi ogoita amar monkutun, monkutani eta iru garen dira lapurtarrak selkapenian. Mutikuetan bidasoako irungo taldeak galdu du logroñon ogoita amar, ogoita bi. Saski balonian nesketan nazional bian angilu kirabazi biez berroita amar, behogoita sortzi soleren kontra irugarren dira selkapenian angiluarrak, irugarren ere izotzokeian, eta hor badik aspaliko partez galdu du brian bi eta bat doidoietarik lehen mailaz hariniz, eta bururatuko dugu. Sibrotar urratxak eipatuz, mauletik eta lasterkaldia irabazi baitu Nikola Dupla Sibrotar elkarteko presidenteak. Ama bost kilometrako proba, berrogoita ameka minutu, berrogoita amalau segunduz, Marion Barriere, Zubestreko Biarnesa, nagusitu da, emazteetan.